ԼՂՀ նախագահը ստորագրել է հրամանագիր նախագահային առընթեր համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Ստեփանակերտում մեկնարկած հայկական գինիների ցուցադրությունն ու հանդեսը շարունակական բնույթ է կրելու։ Այսօր պոեզիայի, ինչպես նաև երջանկության միջազգային օրն է։ Երևանի Պետական համալսարանի պատվիրակությունը Բերձորում մասնակցել է նոր պուրակի հիմնադրմանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը շնորհավորական ուղերձ է հղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահին։ Մոսկվայում շարունակվող շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարում Լևոն Արոնյանն առաջին տեղում է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Չնայած հակամարտող կողմերի միջև ձեռք բերված իրավիճակը չապակայունացնելու մասին պայմանավորվածություններին, հանգստյան օրերին ադրբեջանական կողմի պատճառով իրադրությունը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում եղել է լարված։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 2400 գրակոց։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության հաղորդագրության տեղեկության համաձայն շփման գծի հարավային, հարավարևելյան եւ հյուսիսային ուղություներով ադրբեջանական զինուժը կիրառել են նաեւ ականանետներ։ Սովորության համաձայն, փորձելով պարտակել իր ապակառուցողական գործողությունները, Ադրբեջանը լարվածության աճի մեջ շտապել է մեղադրել հայկական կողմին։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը կրկին վերահաստատում է իր հա- հանձնառությունը խստորեն հետևել ձերբերված պայմանավորվածություններին, միևնույն ժամանակ պատրաստ լինելով կանխել հակարակորթի ցանկացած սադրիչ գործողություն։ Ելնելով իրավունքի գերակայության եւ ժողովրդաիշխանության սկզբունքների իրացման կառուցակարգերը բարելավելու, իշխանության ճյուղերի լիազորությունների հավասարակշռումը կատարելագործելու, հանրային կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությունից եւ հաշվի առնելով ԼՂՀ ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցությունների եւ արտախորհրդարանական միշարք քաղաքական ուժերի առաջարկը եւ ղեկավարվելով ԼՂՀ համանդրության 68-րդ հոդվածի 10-րդ կետով նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 21-ին ստորագրել է հրամանագիր ԼՂՀ նախագահային առընթեր համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հրամանագրով հաստատվել է հանձնաժողովի անհատական կազմը ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի գլխավորությամբ։ Հրամանագրի համաձայն մասնագիտական հանձնաժողովին հանձնարարվել է մինչև 2016 թվականի մայիսի 1-ը նախագահին ներկայացնել համանդրական բարեփոխումների հայեցակարգը եւ հայեցակարգին հավանություն տրվելուց հետո մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 10-ը մշակել եւ նախագահին ներկայացնել համանդրական բարեփոխումների նախագիծը Երեք Ստեփանակերտի Valex Garden հյուրանոցում Հայաստանի այգիներ իրավաբանական անձանց միության եւ Արցախի խաղողագործների ու գինեգործների միության նախաձեռնությամբ կայացել է հայկական գինիների ցուցադրություն եւ համտես։ Միջոցառմանը ներկայացվել են հայկական 14 կազմակերպությունների արտադրած կարմիր, սպիտակ եւ վարդագույն գինիների լայն տեսականի։ Միջոցառմանը ներկայ է եղել ԼՂՀ վարչապետ Ռայիկ Հարությունյանը, ով ցանոթացել է ներկայացված գինիների տեսականու առանձնահատկություններին եւ պատրաստման տեխնոլոգիաներին։ Միջոցառման կազմակերպիչներից Սեմինա Consulting գինեգործական խորհրդատվական գազམ་ակերպության հիմնադիր տնորեն Վահե Քեուշ Գուերյանը նշել է, որ իրենց գլխավոր նպատակներից է Հայաստանի գինեգործական հարուստ պատմության նկարագրի եւ ավանդույթների վերհանումն ու տարածումը, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի հայկական գինիների իրացման ծավալների եւ աշխարհագրության ընդլայմանը։ Նրա խոսքով հայկական գինիների ցուցադրությունն ու համտեսը, որի մեկնարկը տրվել է Ստեփանակերտում, շարունակական բնույթ ելույթ է կրելու եւ առաջիկայում նման միջոցառումներ կկազմակերպվեն Հայաստանի եւս 4-5 քաղաքներում։ ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հարկ վճարողների սպասարկման ոլորտի Որակի բարձրացման շարունակական աշխատանքների շրջանակներում Բերձորում բացվել է Խաշաթաղի շրջանի հարկային տեսչության նոր շենք։ Այն ունի նորավոճ սպասարկման սրահ եւ վերազինված է ժամանակակից համակարգչային տեխնիկայով եւ անհրաժեշտ այլ բարագաներով, ինչը թույլ է տալիս հարկ վճարողներին սպասարկել ավելի արագ եւ հարմարավետ պայմաններում։ Այսուր պոեզիայի միջազգային օրն է։ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանում տեղի ունեցավ օրվան նվիրված հետաքրքիր միջոցառում։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արցախի գրական ընտանիքն այսօր աշխարհին է ներկայանում իր բարձր պոեզիայով։ Մի հարգիտակ էին հավաքվել Արցախի բանաստեղծները, ովքեր հավատարի մնալով դասական գրականության հարուստ ավաններին, իրենց ուրույն մտածողությամբ հարստացրին մեր պոեզիան։ Միջոցառմանը բացման խոսքով ելույթ ունեցավ բանաստեղծ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Արկադի Թոմասյանը։ Ինձ համար հաճելի է հանդիպել հատկապես երիտասարդության հետ եւ եթե պոեզիայի համաշխարհային օրն է, ուրեմն մենք ձգտենք մեր խոսքով, մեր բանաստեղծությամբ ավելի բանտացնել այդ օրը։ Ես ակամայից հիշում եմ 80-ական թվականներն էին, ահա որ այն ժամանակները, երբ որ մենք ավելի վատ վիճակում էինք, քան հիմա Սիրիայի բնակիչներն են, եւ այն ժամանակ ծնվել է սպսին բանաստեղծություն։ Վանքերս քանդում են միթո թողեք, լեզուս կտրում են, մի թողեք, ուզում են հայերեն, ես չերքեմ, վանքերս այրում են, մի թողեք, թե թողեք, վաղը ձեր հերթն է գալու, մի թողեք։ Պոեզիան որպես հոգևոր հաց նախ եւ առաջ սեր, հետո լույս, հետո հավատ, հետո հավատարմություն է։ Բանաստեղծուհի Գրիգոր Նարեկացի համասարանի դասախոս բանասիրական գիտությունների տեխնացու Ժաննա Բեգլարյանը հենց այսպիսի բնորոշում տվեց պոեզիային։ Ես Կոնդորլենին եմ, Բկաշուն ձմերից հետո մայիսի տակ շոյանքներից հուրթի բացել եմ ծաղիկներս, որ նրանց բսորափայլը շլացնի շրջապատս։ Մի շրջիր հայացքդ։ Գարնանավերջին այս հանդեսը իմ պատվերով է։ Ես հիմա ձերքդ բռնած կմտնեմ հավքերի անտարածք երաշտանոց ու քեզ փարված կպարեմ իմ կյանքի ամենատևական տանգոն։ Արցախում պատերազմին զինվորագրվել է նաև գրականությունը։ Մայակովսկու ասացը, որ բանաստեղծությունը ռումբա եւ դրոշ Արցախում ավելի նկատելի էր։ Մանավանդ, որ մեր բանաստեղծներից շատերը մասնակցել են Արցախյան ազատամարտին եւ գրչով եւ զենքով։ Նրանց տողը ծնվել է հենց ռազմի դաշտում։ Ազատամարտիկ բանաստեղծ Արիս Գրիգորյանն առանձնացրեց այդ բանաստեղծություններից մեկը։ Իմ դեմ դաշտն աղմկոտ, մա գոտորած արյուն, զենքերն իրար են խառնվել անհավասար մարտում, Արմենն ընկավ կարոներ, իսկույն առաջ նետվեց, հրազինից այդ պահին մի կարճ կրակահերթ նրան գետնին տապալեց ու նա պարկեց հանգիստ անեացած աշխարի աղմուկից ու բախտից։ Բանաստեղծուհի Ալիսա Բաղդասարյանը կարևորում է պոեզիայի դերը եւ նշում, որ նման միջոցառումներ պետք է կազմակերպեն ոչ միայն այդ օրը, այլև հաճախակի։ Պոեզիան ընդհանրապես շատ կարևոր երևույթ է հատկապես այսօր մեր այս ժամանակաշրջանում։ Ցավոք սրտի մարդիկ մի քիչ հեռացել են պոեզիայի այդ գեղեցիկ երանգները զգալու, ամեն ինչ տեսնելու, հաճույք ստանալու այդ երևույթից բայց կարծում եմ առանց պոեզիայի հնարավոր չէ ոչինչ այսօր ամեն ինչ ամեն ինչ ինչ որ անում ենք մենք անում ենք դա մեր ներքին հաճելի ապրումներով զգացմունքներով որը պոետիկ ընկալումների երևույթների արդյունք է դե ինչ սիրենք պոեզիան քանի որ այն հնարավորություն է տալիս մարդու մեջ մարդուն մարդ պահել վարսիկ հարությունյան այսօր դուք լսում եք լուրեր 2012 թվականին ՄԱԿ-ը որոշում էր ընդունել մարտի 20-ը հրճակել որպես երջանկության միջազգային օր, նպատակ ունենալով մարդկության ուշադրությունը հրավիրել այն բանին, որ պետությունների զարգացումն առաջին հերթին պետք է միտված լինի մարդկանց երջանկության ապահովմանը։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Տոնի գաղափարախոսությունը կայանում է նրանում, որ մարդիկ անկախ սեռից, տարիքից ու սոցիալական կարգավիճակից երջանիկ լինելու հավասար իրավունք ունեն։ Հենց այդ նկատառումով է Տոնի համար ընտրվել Գառնանային գիշերահավասարի օրը։ Ամեն մարդ յուրովի է ընկալում երջանկության գաղափարը։ Մեկի երջանկության բանաձևը մյուսի համար կարող է անընդունելի լինել։ Ժասմեն Տատիկը օրինակ կարծում է, որ երջանկության կարելի է հասնել միայն ընտանիքում, չկա այնպիսի աշխատանք, որ կարողանա երջանկացնել մարդուն։ Եվ ջանկությունը նաև էր շրջապատվածինից քո ընտանիքով, համերաշխինին էր ընտանիքը, թորնիկներս լող առողջինին, ջանքում հաջողակ լինեն։ Իմ կարծիքով ընտանիքի համերաշխությունը եւ ջանկությունն է։ Մեր շուրջն աչքացելով կարող ենք նկատել, որ ֆինանսական բարեկեցությունն ամենևին էլ երջանկության նախապայման չէ։ Ավելի հաճախ այն անձնական մոտեցման արդյունք է, ասում է հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը չկա ոչ մի բանաձև կամ բաղադրատոմ երջանիկ լինելու համար ցանկացած մարդ ինքն է ընտրում ինչից երջանկություն կամ հաճույք ստանա եւ երջանկություն զգա բնականաբար դա զուտ անհատական մոտեցում է եւ անհրաժեշտ է հաշվի առնել ցանկացած մարդու ինչպես հոգեվիճակը այնպես էլ իրավիճակը որտեղ նա հայտնվում է որովհետեւ եթե այս երկուսի զուգորդությունը համընկնում է բնականաբար մարդ կարող է երջանկություն զգալ։ Եթե մենք ասենք կա ինչ որ մի այն կարգավիճակ, որտեղ մարդ զգում է երջանկություն, դա անհեթեթություն կլինի, որովհետև ինչքան մարդ, այնքան էլ մտածումներ, այնքան էլ ընկալումներ ու սпасելիքներ։ Հիմնական գործոնը դա անձին ներաշխարն է։ Մարդու վերաբերմունքը իր անձի հանդեպ։ Եթե մարդ ներդաշնակ է, ապա նա ի վիճակի է դրական զգացողություններ դրսևորել եւ ձևավորել Պարզվում է մարդիկ դեռ մանկուց պետք է սովորեն երջանիկ լինել։ Դրա համար այնքան էլ շատ բան չի պետք։ Գնահատել խաղաղ բացվող առավոտներն ու նկատել հաճելի մանրուքները։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, մարտի 18-ից 20-ը հերթական այցով Արցախում էր Երևանի Պետական համալսարանի պատվիրակությունը։ Վերադարձին համալսարանականները Բերձորում մասնակցել են նոր պուրակի հիմնադրմանը, տնկելով 50 ընկուզինի եւ այլ ծառատեսակներ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 25-ամյակին նվիրված կուրակի ցուցադաստակի բացումն իրականացրեցին Երևանի Պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը եւ Քաշաթաղի շրջակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը։ Արդեն ավանդույթ է յուրաքանչյուր կուրակ հիմնել առաջին ծառը տնկվում է Զավեն Լևոն Սուրմերյանի ասացած շարտ ընկելու արդի բանաստեղծությամբ, որը որպես յուրահատուկ աղոթք արտասանում է Երևանի Պետական համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գուրգեն Մելիքյանը։ Այնուհետև ուսանողները խմբերի բաժանված սկսեցին ծառատունկը, Արամ Սիմոնյանը կարևորելով դեպի Արցախ ուսանողական այս ուխտագնացությունները ասաց. Այս օրերին եղանք նաև Մարտակերտի շրջանում, այցելեցինք Զորամասեր։ Բերձորում հիմնեցինք Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 25 ամյակի նվիրված պուրակ, որն իր մեջ մեծ խորհուրդ ունի, քանի որ այն կայացավ նոր սերնդի մեր ուսանողների ձեռքով։ Տարիներ շարունակ մենք այստեղ Գուրգեն Մելիքյանի հետ պուրակներ ենք իմնել։ Այդ ժամանակներում տնկված առերն արդեն բերք են տալիս եւ ուսով եմ այս պուրակում նույնպես տնկիները կյանք կառնեն ու բերք կտան մեր զավակներին։ Նախատեսել են Կաշնան Արցախի անկախության հռչակման 25-ամյա կարգի ուրակիններ։ Գուրգեն Մելիքյանն արդեն 20 եւ ավելի տարի է ինչ օժանդակում է քաշաթաղի կայացմանը։ Ուսանողների հետ կազմակերպում ծառատունկեր։ Հպարտ հա, էր նաեւ այսօր։ Յուրատուկոր են ժամար, ասաց բարերարը։ Բերձորում իրականություն դարձավ վերտական պուրակը, նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 25-ամյակին։ Ցուցակախտակին գրված է Ստորավիկ լինենք հայոց պետականությանը, կարգախոսը, որը պարտավորեցնում է։ Տարատունքից հետո համալսարանականները այցելեցին նաև Մոնտե Մելքոնյանի նվիրված պուրակ, որտեղ քարին փորագրված է հերոսի մարգարեական խոսքը. Եթե կորսենք Արցախը, կշրջենք մեր պատմության վերջին էջը։ Այս գիտակցությամբ մեր ուսանողները հրաժեշտ տվեցին Արցախին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիին եւ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Սեյեդ Ալի Խամենեիին Իրանական ամանորին Նովրուզի արթիվ։ Սերժ Սարգսյանը մաղթել է նրանց քաջառողջություն եւ արևշատություն, իսկ Իրանի բարեկամ ժողովրդին հարատև խաղաղություն եւ բարեկեցություն։ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել նաև Հայաստանի քրդական համայնքին։ Ուղերձում մասնավորապես նշվում է. Հայաստանի քրդական համայնքի հարգելի ներկայացիչներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ Նովրուզի կապակցությամբ։ Մաղթում եմ, որ կյանքի ու բնության զարթոնքը խորհրդանշող այս պայծառ գառնանային տոնը Հայաստանի մեր քուրդ եղբայրների համար դառնա նոր սկիզբ բոլոր երազանքների իրականացման ճանապարհին եւ նոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ բերի։ Համոզված եղեք, որ Հայաստանի իշխանություններն ու մեր ողջ ժողովուրդը ձեզ հետ են եւ ձեզ հետ են լինելու թե ուրախության, թե փորձության պահերին։ Առողջություն, երջանկություն եւ ամենայն բարիք եմ ցանկանում ձեզ։ Շնորհավոր Նովրուզ, ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի շնորհավորական ուղերձում մարզասերների համար։ Մոսկվայում շարունակվող շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարի 8-րդ տուրից հետո հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը 5 միավորով առաջին տեղում է։ Նույնքան միավոր ունի նաև ռուսաստանցի Սերգեյ Կարյակինը, որը Սևերով ոչոք է խաղաց ռուսաստանցի Պյոտր Սվիդլերի հետ։ Ոչոքի ավարտվեց նաև բուլղարացի Վեսելին Տոպալովի եւ հնդիկ Վիշվանաթան Անանդի պայքարը։ Հիշեցնենք, որ Լևոն Արոնյանը հոլանդացի Անիժ Գիրիի հետ երկրորդ բատյան եւս ավարտել էր ոչ ոքի։ Կազանում անցկացված Ռուսաստանի նախագահի գավաթի խաղարկությունում Հայաստանի երկու ծանրորդներ նվաճել են հաղթողի կոչումները՝ տղամարդկանց պլյուս 105 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջին տեղը գրավել է Ռուբեն Ալեքսանյանը, կանանց պլյուս 75 կիլոգրամ քաշային կարգում հավասարը չի ունեցել Հրիփսիմե Խուրշուդյանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անբավարար եղանակ, ռանդի վայրերում տեղումներ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիսարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։